Gobernuak adoskinen uh, uh, zerbaiten egiteko uh, kriasera ahate horren zuzian uh, salatzeko. Uh, eh, protokola uh, kestione izan da galtzeginik. Aipatu die behaziela ikusi zerren eta bon, uh, e, uh, lateiare txalte hortan protokola bazatekila, etor die maratekin protokolo bazai perimetra hortan hamar eh, kilometro hoietan. Ordian, uh, ez da bilge uh, klartuk izan, uh, aipatu du, eh, egin du uh, nula zatekien uh, unguko ahatentako, bon, uano ezatekile ehaiteik, e, eh, e mena bon, potokura hori nuna deita uh, eh, du uh, egiazieranen uh, nula behar den uh, lantu hoi. ez kibu sigurtarenik, azu ezten hoi uh, batik